Maitane eh, Lahond, Parisetik gurekin eh, egunon zuri. Pariseko Euskal Etxeak duela ama urte lekoz aldatu zuela, berba gogoratzen dira initz Parisen zen lehen Euskal Etxea, baina orai zentuen hirirat eh, joana da, ama urte orai, garaian kezkatuak agertu ziren aniz diende, nola pastu zen azkenean leku aldaketa edo hiri aldaketa hau? Ah, bai, badira, bi arrazoi uh, aldaketa eh, hori jendako, entzat. Eh, zenta, uh, uh, etxea, etzen, uh, etzen uh, obra uh, berginuen dena, dena maiteko lege, legeetan. Eta, bai, hauzoako uh, jendea, etzen, bai, arrabotz egiten genuen Eh, bestetan, bon, normala, eta bon, kezkatuak eh, zinen, beraz, uh, beste uh, etxe bat uh, erosi dugu uh, zentu eta uh, handiago... bai. Nun horkitzen zen lehen, uh, amalau garen arrondizamenduan, somat garenean? Ez, uh, garen uh, arrondizamenduan, uh, pasi hauzoan, mm -hmm. beraz, hauzo uh, aberatsa eta... Ara, ez da egisa izan beraz, eh, Parisetik urruntzea eta zentuen irirat joitia. Hemen Euskal Herrikoek berba ez baitugu ezagutzen, zentuen nola kokatzen duzu Parisetik? Eh, zentuen uh, uh, eh, iparaldean da, baina uh, bon, Parisetik bizik urbil, eh, metroarekin, ez lau minutu uh, Parisetik, uh, ez da bat urrun, eta bai bada metroa, ez uh, e da arazorik joteko zentuenera. Eta nolako egoitza hatxeman zinuten beraz zentuenen? Etxe handiago bat da nolako? Ah, bai, bai, bai, uh, zen uh, estaia bat, eta uh, biziki handia, handia ba, uh, bat ez dakit zonbait gela, baina uh, biziki handia uh, jarentzat um, zenta hogeita hamar uh, dira ikasleak edo, edo ehm, gazteak uh, bizitzen dira uh, Euskaritxean. Urte guzian, eh? Urte guzian hor bizi dira, ados? Bai, urte guzian uh, bizi dira, eta bada dena, sukaldea, komunak eta dena. Beraz, uh, tokia initz uh, behar zen dena horren uh, eh, emateko eta elkartean uh, gelekin ere. Ara prezeski, eh? zenbat elkarte heldu da Euskal Etxerat? Uh, badira sei elkarte, uh, badira bi abez batza, anaiki abez batza bakarrik uh, gizonekin, eta beste abez batza gernika, deitzen dira. Bai. bada ere eh, Euskal Dantza Taldea, Gazteria Deitua. Um, bada eh, Euskal Presuen eh, laguntzeko um, elkarte bat, Lokaria Deitzen dena. Uh, bada ere Errukbiko Kleba, Eta azkenean bada uh, euska, Euskarazko Kurtsoak, uh, Sustraiak Erroak elkartean. Ados, eta elkarte guzi horiek, beraz, eh, zentuen, eh, zentuen, zentueneko etxe hortan, partekatzen dituzue gelak, eh, partekatzen bai. duzue bizia? Bai, bai, hori da, artean, Elkarte, ba, ba, elkarte bakoitzak baditu bere bere orduak eta bere gela, oan badira ez dakitzen baitu, baina zazpi, zazpi gela, edo xai edo zazpi gela, mhm. eh, bada, bada tokia denentzat. Ara, eta urte guzian antolatzen dituzu ekitaldiak, gogoan dut eman dezagun erri urratx egiten duzuela urte guziz, paritxen? Mm, bai, egiten dugu uh, eh, erri urratx, aurten eh, egin uh, dugu piskat elkarte guzian um, ezagutzeko, eta bazen uh, eh, eh, euskarako kurtsoekin uh, eh, baziren kuizak euskaraz edo kuizak euskal kulturari buruz. Uh, ba, gazteria, dantzataldea, dantzataldeak antolatu du piskat mutxikoen kurtsoak eta hori denaz zen... baina uh, kidea initz, uh, esan. Bela, belaunaldi berri bat da? Ba, belaunaldi berri bat, uh, baina uh, tarrak segitu dute alere uh, euskadetxea eta beti diten dira Baskarietan, mhm. bai, mm -hmm. uh, Eta uh, bai uh, beste um, komunikazioa um, komunikazioa hobetu uh, dugu eta mm, Eta beraz, uh, eh, aur, uh, eh, orain uh, eh, zazpion kide bat dira Pariseko eskaitxean. Zazpion kide, ez da bai. bate guti. Mhm. Eta Euskaldunak dira denak, Euskal familietakoak edo kanpoko jendea ere berba etortzen da, interesatua baita Euskal Kultura, Euskal Euskara, hizkuntzari buruz, eta hola? Bai, bada, mm, badira ez Euskaldunak, eta, bon, um, hasten algira Euskaldunak uh, eskon... eskondu direnak Euskaldunakin? Bai, bai, Euskaldunak eskondu direla um, edo bai. edo atzazitarekin mm beraz hauek bai, biziki interesatuak dira eta batzuk Euskara ikasten dute edo dantza edo, bon, errukbiko eh, gauainit badira ere eskoaletxean, beraz, eh, jende uh, eh, landesetatik edo, mm, edo pauetatik, uh, eh, gauz hori. Eta ere, zentuaneko biztanleak, piskat ezagutzen dute, um, dute Pariseko eskoaletxea aktivitate aktibitate batzuekin. Mm -hmm. deneri dekia da azkenean, ez bakarrik euskaldun ateak zabaltzen dituzue deneri. Bai, bai, bai. Ara, eta beraz, amar urte egiten baitu, etxe aldaketa egin zinutela, be amar urte horiek ospatu nahi dituzue, eta zerbait berezi antolatu duzue azaroaren amabostetik ogoita irurat, esplikatzen aldauko zue? Ba, hori da, uh, be, gitarau uh, eh, biziki eh, aberatza eta kargatua bat, badugu uh, uh, azaroaren amabostetik Arten gira, e, sinema uh, gaua batekin gertxot e, film, e, filmaren uh, eman aldiarekin. Uh, Euskaraz izanen da eta azpitetuluak uh, frantzesez. Um, gero larun batan, beraz amaseian, uh, badira, uh, aratsaldean izanen dira uh, tailerak, uh, eta hori um, kompartituko dugu um, bi elkarteekin, Euh, batek uh, perle polentz uh, deiturik uh, antolatzen du be, um, euh, zentuaneko iauteria mhm. eta bigarrena da euh, marokako kultural elkartea eta marokarekin uh, eginen dugu uh, eginen ditugu uh, gozo gintzak piskatzuk aldean eta musika ere Eta bai... Uh... Kultura trukaketa bat, beraz, egun. Bai, hori da, kultura mhm. trukaketa bat. Eta ba, izan gira ere uh, eh, esposizioneak uh, eh, uh, euskal mitologiari buruz. Adas? Uh, gero, uh, uh, sortzietan uh, nazioarteko afaria eginen dugu. Uh, Graz janaria uh, desberdinarekin. eta mus, munduko musikarekin. Eta gaua... Uh, gaua... Besta berezia hasiko da amaretan, e, eh, dantzaldia eh, berrigud taldea, taldeak araiturik. Mm -hmm. Eh, asko famatua iparaldean. Amikuseko taldea, bai? Mhm, bai. Eta biara munean, igandean, doni baneko meza izanen da. Uh, berez bi, uh, batekin, anaiki eta gernikarekin, uh, eko hil izan izanen da. Ha, eguer aperitiba emanen dugu uh, mutxiko batzuekin. Eta, uh, eta gero, bazkari handia uh, guztan milka daiturik uh, iparaldeko taldea ere. Mm -hmm. Bebe uh, programa zinez aberatxa beraz, lan egiteko ere? <laughs> Pentsatzen <laughs> bai, antolatzen zaitzat? <laughs> Bai, bai, bilkuren batzuk uh, ditugu, eta bon, buruetan Beste bi este eh, dena dena fan dena antolatua da baina da lan hainitz baina badira dira mm, lagun benebal nore jata laguntzaileak bai laguntzaile hainitz eh, be sei el kartetik eh, ez dakitzen bat baina Uh, goita mar bat Ah, bai. Eta giro ona pentsatzen dut ere zuen artean. Bai, bai, bai. Ebe ongi da, be, besta on desiratuko dizuegu, eta behar bada, eh, maitane, behar ba, mezu bat, parisirat joiten, ba, joitekoak bali madira gure entzule batzu, pasatzen aldirela zentuenetik? Ah, bai, bai, ateak, ateak ideki dira Euskaldun guztientzat eta, eta Euskaldun ez entzat, eta dudarik gabe sartu plazerua duzu parisiko eskoetxe. Biziki untxa, mil esker maitane la ronda.